Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir bacımız diyor ki e, ben bir hastalığa yakalandım. Doktorlar bana ilacı verdiler. E, bir senedir e, benden kan durmuyor. Devamlı akıntım var. Ben ne yaparım? Namazımı, orucumu nasıl anlarım? Yani ne, ne yaparım? Devamlı kan geliyor benden. Evet. E, önce Allah'tan e, dileriz ki e, sıhhat ve afiyete kavuşursun inşallah. Allah subhanehu teala bu hastalığı da seni keffare eder. Bütün günahlarını inşallah. Bir de geriye sağlığına, sıhhatine kavuşursun inşallah. Allah bütün Müslümanların hastasına şifa versin. İkinci bu bacımız muhakkak bundan önce adet oluyordu. Hastalıktan önce o ilacı almadan önce bakacak ki alimler diyorlar ki böyle böyle meselelerde kadın Mesela normalde adeti beş gündür yan bir haftadır diyelim. Ortalama. Bir haftaysa bu bacımızın eğer adet e, e, müddeti bir haftaysa ne yapacaktır? Her adet e, ayında, zamanında geldiğinde o bir hafta namaz, oruç yasak olur ona. Ondan sonra bir hafta bittiğinde temizlenir, namaz kılar velev ki kanı gelse. Ne yapacak? Her her namaza yeni temizlenir. Eğer kan geliyorsa bile e, kan mekanine pamuk koyar, yani bir bez koyar, ondan sonra namazını kılar, ondan sonra her namaza gelirken o bezi tazeler. Yani tazeler, ebdes alır hemen namaza durur geç kalmadan. namaz asnasında kan gelse o beze bir mahsuru yoktur. Namazı sahihtir. Burada da alimler e, birkaç tane delil var bu konuda. E, Hazreti Ayşe'den rivayet e, tecelli e, Müslim'de diyor bir e, sahabi kadın Abdurrahman İbni Avf'ın hanımı Ummu Habibe binti Cehş geldi Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Resulallah e, benim kanım durmuyor ne yapayım? Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona imkiti kader ma kunti tehsubu ki haydiki thumme ihtesili ve salli. Ne kadar haydın gelirdi ondan önce o kadar tut ondan sonra nam yakan namazını kıl. Aynen başka bir rivayette Buhari'de geliyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne bir kadın sordu. Ben devamlı istihaze oluyorum. Yani hayzım devamlı sürüyor. Ne yapmam lazım? Resulullah diyor o hayz değil. O ırktır. Bir ırktır. Şeytan vurar. E, tekmesini o kan gelir. O hastalık kanıdır. O eskisin gününe kıyas yapacaksın. Ondan sonra yakarsın. E, ne yaparsın? Devam edersin. Vesaire. Bu, bu, bu ilgili rivayetlerde var. Aynen böyle sahaba kadınlarımız sormuş. Abu Davud, Tavr, Nesai'de buna benzer rivayetler. Hepsi neye delalet ediyor? İnnehu o ay e, şey yapardılar. Ölçerdiler. Ondan sonra e, devam ederler. Bu bacımızın da hiçbir sorunu yoktur inşallah. Ee, öyle takdir eder. Ee, kaç ise hayzi ona göre takdir eder. Ondan sonra inşallah namazına başlar. Orucu, orucu Ramazan ayındaysa da orucuna başlar. Bir mahsuru yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.